usah cerewet kene wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake bagok ki wong jireh, wong loro saudon telu saurupan. Wong tau ngerti lakon bagong gugat to. Tayangane tak telukke, Jo. Aku dadi kowe nantang karo bagong. Nek aku ra iso nggawa ndara sinundrawati mboyong sinuwun Kresna, tekan Jodipati aku ditugel kulune mbangane mati kodhok ning kasadian Jodipati mati ning kene tak wujuti yen ngono kowe wani karo aku sing tak apamu boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane sijo oke nek panjen kowe nganake sayembara aku ya iso anake sayembara aku gelem bali waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kanjeng Bolong aku kok percaya Bagong karo Petro. Eh, ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho, ke belakang. Iya, ngoten iki. Nang ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong. Kuwi ming nganggo training tenang kok nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Itu. Ah menirake kok ya dicacat lho. Petruk, wonten dawuh. Wis wano dliteng kakangku. Nggih. Kondo nek Gatut Kaca loro. Gatut Kaca loro. Gatut Kaca ora madal saring usoto. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatut. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku janggane Pandhawa. aja ngaku suing para kadang pandhawa aku ora sudi ngaku kresna kakangku wiwa kadang tuwa padha wae ya wer padha padha asem iki e. nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi gosek gosek gosek gosek iki aku nek suwe-suwe mangker ajar kabeh sing apik sing bener piye ha ah. Lah iki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha wae, padha. Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong iki ora sok nesu. Wong iki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ada? Dados niki kula kali Petro sowan teng negara Ndorowati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndorowati rawuh wonten ing pati nggih kasatyanipun Ndorowerku sakniki ugi lho iki aku lagi nganakake pasiwakan agung bagong buarke buarke dirambungin dina iki uga dilereni sinuwun darawati kula boyong wonten kasatyan jodipati amargi darawerku darawanti-wanti nek kula ora anu suwan teneng kasatyan jodipati mboten sareng karo panjenengan kula ngerti tugel gulune aku sik aku tak takon karo kowe nggih gatut kaca iki lara tenan saestu dinku sok lho apa pancen wis ra iso apa-apa mboten iso apa-apa nek dipangku kang ramane mung kedap kedip kula ya matur ndara gelan apa niku mboten wangsulan memelas pokoke asli mesake Bandara Werkudara nggih nek mangku mung karo brebes mili metu luwe. Mesake nek sampean boten tindak mriku niku mengke nek ndara garukaca cilik nganti kebangetan le sakit gedhe nganti enten napa-napa sapa sing kelangan. Nggih to? Lah iya. Lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, eh, karang neng omah ora ana sing diliwet. dulu teng mereka mau nak mangan barang nunut. Lah iya. Lah aku sih apa kocok tau tate lunga soko pringgondane? Wong lara lunga. Alon baik. ayo kira mutu ya suwe-suwe. uang lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, ya penjenengan. Penjenengan, penjenengan ya ratu. penjenengan ya nalendro panjenengan kok ngendi kok sampeyane dhewe ana wong lara kok lunga niku akal-akale wong jigo mlaku kowe sirahe buyer kok ton lunga mergo iki eneng perkara bagong napa setijo suwan ha nggih terus setijo matur karo aku matur napa yen bojone setijo ilang lho bojo kok ilang lho piye ta Mongkos di matur karo aku ilangnya ana sing ngerti dicolong dicolong loh, dicolong wujudnya gatut kaca wah lagi gaya masalah ini tur truk truk tur kowe ngerti tak truk heeh ya nang masalah ini masalah apa darah Kresno paring dawuh nek Ndara Stijole sowan ning negara Darawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Stijo. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarine Abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa. Ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa aku Stijo kuwi mau bener, Sapa ngerti Garkaca sakwise nyolong hak Nyonowati aja nganti didukani dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ning ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Dek. Hmm. Piye nesu ra iki? Rasase, rasase. Nang nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, e, Pak. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya yo wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangeran lho, sampean amun ngawur. Ndara Gatut Kaca niku wis ana luwih saka telung sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kulo tak nyuwun pirsa, Ndara Setijo niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Ya wancine wancin apa setijo wonten timbalan kapan hak ngenowati murca saka negara Trajutisna diganti teng kepengker telung dina wingi Dra Dra Garkoco lagi parah-parahe kuwi ya hmm. agar ah, di rongsen ayo di rongsen Petro nun sesuk menek iki nek suwane ndi rasa nggo bagong aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki anggepe kok Kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating cebung sak penake dhewe. Telung dina ora mungkin Ndara Garuka lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampean. niku. E, Ming padune sengit karo Ndara Garuka, padune ora seneng karo Ndara Garuka, terus ngarani Ndara Garuka nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Garuka niku luwe ayu kok. Dewi Dewi pergi mati, pergi mati, pergi mati. Anu sapa, Ndara? Sapa? Tariem Du. Langsung kira. Sapa ta? Aku kira garep akses e. Dewi Pergiwa. Ha, ah, Dewi Pergiwa luwe ape luwe ayu kok. Ndara Garkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru. Monggo Ndara Garkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setijo. sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garkaca gawe masalah karo Ndara Garkaca. Didakwa nyolong Aknawati. Ora mungkin. wah iki ngene iki aku sing ora seneng kok njur sampe nake dhewe teng putrane kudu ditelisih kudu ditangoni beneran orane sampeyan aja ngwaten iso nampa ngendikane ndara stija ning ditliti traju tresna hak nyonowati ilang napa mboten ya nek ilang tenan terserah nek ora rameng bribek bribek gawe masalah to sinuwun jajalana sukertaning bawana iblis larat ih bagong waduh truk mudar kapokmu kapan wis ngono kuwi arepe coba aku senengane nek omong cangkeme ora tau diiso direm kaya wong kendel-kendela saiki nek diadu arep ngono piye bagong wangsulan bagong nun ngerti derajatmu ya apa kene eling-eling. Kowe ming ponokawan. Kowe ming batur. Kowe ngarani yen Tostijo kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasane Kanjeng Rama? Apa ingkang dak lakoni mau pancen keporo nyoto Yai Dewi Hakmenowati ilang? Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Garut Kaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Garut Kaca tu mulai aku golek cara supaya bribik-bribik ngurupake dening memungsuan kalau kadangku Yai Pringgondane. Ora ngawuh gawar ngawur. Cangkem batur kok pilih, karo grojokan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Stijo? Kowe ngeling ono, kowe kelingan. Kowe iki mung batur ngilo karo gethokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Kowe iki ngomong sak penake dhewe, hm? Bar saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? nek pancen dadi pawadan sing bener seni ming gawe dadaning pasuwayan buktekno aja meneng wae iya hu kene iki deg-degan e, malah dikeplaki dianggap aku wis budek ya opo dianggap aku wis utuh opo aku ora krungu tembungmu mau kuwi ngarani karo Stijo saiki wis ini, ngene Gatotkaca ora usah etok-etok loro Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ngamarta utamane teng kasatyan Aku ing nggondeli Kanjeng Rama tak kenesih perkara iki. Wala, lha piye ta iki omongan dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatut kancane iku sakit. Ndara Gatut kancane iku gerah. Loro sinuwun, sinuwun setijo, kula mboten goro. Apa dianggap Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mesthine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndorowati matur lawan Kanjeng Rama kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndorowati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndorowati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kali sinuwun Prabu Ndorowati ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Wala oh, pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mule. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awak dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mule mulya, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut, Tru. Lho. karo sapa? Karo kowe. Wis keto. Kowe iki ora ngawur. Arep glut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mule mulya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwandrawati. Peno kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono Batang Istijo. Babo, babo. Gong, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong jire, wong loro saudon telu saurupan. Mereng tau ngerti lakon Bagong gugat to. Tayangane tak telukke, Jo. Hmm. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinundrawati mboyong Sinuwun Kresna, tekan Jodipati aku ditugel gulune, mbangane mati kodhok ning kasadian Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni awakmu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane sijo. Oke. nek panjenengan kowe anake sayembara aku ya iso anake sayembara aku gelem bali waton kowe iso nglangkai kuandane petro kanthong bolong ajar eh. kowe kuwi ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane piye sip to sip dongkul pumlaca to Wani ora? Ora. <laughs> Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Cenggeleng. sapa-sapa ditotohke <laughs> seneng tenan aku nek ngene iki angin asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke wis yakin Gombong nanti ku nek pancen nantang karo aku ayo metu jaba ayo metu jaba wani rawe mesti wani kowe kok njobai dosa kedadosan kados mengkaten lampahanipun kula sampun batin Petruk kalian Bagong Sowan menika estu-estu dipun utus dening pun ora kudoro lah iya nanging pugu setijo ndak po yen to Gatotkaca ing ngidro kelawan Hak Nyorowati yai perkara iki aja nganti gawe geger pirang bebarang saru diruling atase Wadya Bala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dening Bagong yen to nganti Stijo kalah, si Adi bakal kelangan mergo kuwi atmajamu. Nah, ing semono uga yen nganti Petruk lawan Bagong iki mungko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mengaten Setyaki wonten timbalan. Moro ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stijo Bomo Narakasura pringgakno ingkang luwih becik ya Dimas. Ih, ngestaken dawuh. Apa dene Petruk lawan Bagong endakno kampur kane luwe-luwe Bagong mergo Bagong ku nyatine brangasan. Ih, ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati wong ngorok kok ces karo duk kok ora bu nggih nuwun sewu dipun jamilaken Kakang Udawa menika wah kok rumah saku patih kok rumah saya hi wonten dawuh nggih monggo sinuwun jeluk saking dampar jeluk jeluk Ger, wonten menapa? Heeh, latihan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh. Gusti kula ingkang sinuwun kemarang nemiji dhateng wiswanipun Purwadya Balatraju Trisna. kula cumadhong dawuh igrun kula cumadhong dawuh Gusti kula cumadhong dawuh wonten paritamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun paman pancat ana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Hak Nyolowati langsung ana Gring Traju Trisno monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Hak Nyolowati citrane kan ora beda oh, dene kadangku yayi Gatotkaca. Waduh. Menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Monggo nyatanipun andhawisipun Raju Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates tunggorono. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun peranak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Romo Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Romo. Ketitik Kanjeng Romo isih nganggo petungan-petungan sing genep. Aja nganti seluruh tembe mburine. Nggih, lajeng kepareingipun Bapak Anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon ngrembug marang Yayi Gankoco nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyorowati kedadak suwane panakawan. Ngandhake yen to Gatotkaca wis antara telung candra itu nglunggane godina samengko iki Yai Gatukaca nandang raga tegese nandang loro oh menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa anggenipun badhe nutup-nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatukaca sampun ngantos pitados nggih malah sak mangke kula sgadahi pemanggih yen to pancen yate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ing ngangsake menika sowanipun utusan saking jodipati Pati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang ruga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinaryo utupi dhateng doanipun alindring pringgondani mula kang sanga kuwi paman pancanyono gandeng utusaning para pandhawa utamaning paman werkudaraja dipati ora wujud satriya nanging wujud ponokawan ya kuwi petruk lan bagong ranggeten bandanen tangane krincungan sikile mbok menawa sarana disiksa mengko petruk karo bagong bakal bloko piye sejatinya lelakone adiku ing pringgondani Nuk-nuk ngistahkan jauh lajeng pangkatipun Purwadiyo bulu teraju trisno Benjang menopo paman Orang kita sambung ngobor Tulu lintang mangkat dino iki Nuriki ngistahkan jauh Adipati ayah kriwo Wonten timbalan sinuun Ojo di kangenan budalo Golek ono pono kawan ngendi ketemu Bandan tangane kerinjungan Sikili lebo ke pangkun jaran Nuriki ngistahkan jauh Nyun pamit madal pasinan Sing hati-hati ojo kaya bocah dilip Yayah kriwo radio bulu Wer. Hei. Eh. Kowe iki takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kok wani nantang karo Sinuwun Stijo Bomo Narakasura? Wong ora kuwi lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuatane Sinuwun Prabu Bomo iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bomo Narakasura kuwi putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham? panjenengane kuwi digdaya Sekti Kalintang jayaning merak. Kedunungan Naji Pancasunya. Lho, dheweke iki ra iso tekaning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati biayi sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wanita tantang kuwi kok iki tekan Ndorowati ki utekmu tok tinggal ngomah kok piye? sinar sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha iya nek ora tok nggo, ngono lho. sing arep wani karo prajurit Raju Trisna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Daden Gusti Ndara kula mboten kelakon mboyong sinuwun wati, Ora wah petruk kok cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning jadi pati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati ning kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. nenek aku lho wis dikongres dipercaya karo warku Werkudara mati ning negara Ndarawati takokke mesti Bendro Bagong Nedi Bagong Peja Ndara Nedi Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna Bendro kuandane Bagong digoleki dipendhem ning taman makam pahlawan Ini harus dipendam dengan tangan makan pahlawan ini sopo. Aku Iki. Awak men kaya kok ditemen pamak dipendem nang taman. Dipendem. Rasa kesusu ora ditendem. Dipendem nang taman makam pahlawan ki lelabuhamu ya apa? Lho, mlabi ndara werku jara. Perang karo Ndara Setija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara werku jara ki niatmu piye? Ngene wae truk rasa kok ancramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe baliya tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi Prajurit Redutresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna Ruwadi. Ah, gene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redutresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha lho. aku makanane ya daging ayo ini rak mateng aneh kono mentah aku mentah ya sok doyan nih hantil mencelat gue ya main kolo-kolo gue selingan kira dewe-dewe ya ayo ah, ya wis lah gading wis wani ya kalah cacak menang cacak gadepi wong loro lho oke rasa wedi wis to nek kowe semelang aku seneng ngarep ya aku sing ngomong sing gelut kowe. Padha wae ora. Nek ora ora sakra kangelan omong, mbeng ngomonge mbeng paitan abab kok. E. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stijo kuwi duwe niat ala ora awake dhewe. Mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidro Dewi Aknyonawati, ha ta? Heeh. Monggo Ndara Garkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Gatotkaca nggih. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandange wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang roh mati to. Wong semene kok iki ming do antri modar tandane. Ning tenane ya ngono ya kok. iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip. Bener. Kandhane Ya. celingak celinguk ora. Mati iki ora iso urip meneh, Gong. Wis ngomong sapa? Ngeri tobat ya Ngeyel kowe paling ora. Kowe eh, pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Menek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya, maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. diwano ngulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula busana sarwa sae sajaipun piyayi ya dasar purnyata aku abdining sinuwun Prabu Stija Bhuma Narakasura oh tenan to heeh sing mburi nggih nggih ya aku ya abdining Stija Bhuma Narakasura asma asma jeneng takon karo aku aku tumenggung Praworo Kendro. Tumenggung Praworo Kendro sing Aku tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Ah. Jenenge wis medeni ya, Tru. Mm Baron gon aku kae watuk terus. <laughs> Yes ben rapopo. apa-apa. Aja dipadakke kaya Baron kene karo Baron kono kuwi beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kira. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho, Nayaka Drawati. Nggih. Senopati. Satra Garba Ruji Setyaki. Eh, mbok yo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Den Setyaki. Oh, ya udu Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh, ya udu Raden Sopo. Aku yo wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Gini ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan ku mengko ora-ora kendro. Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinun Prabu. Setijo Pumono Kasuro goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek ketemu kon bondo tani kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bongo, ora usah selak. Mapano tak bondo tangan kok krincung sikilmu. Leboke pakun jaran tak siksa. So. lan ompo pandangoning sinun Prabu Stijo Ponorogo Suro Bagong lan kowe Petruk nek metenteng iki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi sadrewet kowe menengo ah. iya sapa jenengmu Tumenggung Prawara Kindra sing mburi sapa Baron Sekeber kowe nek omong nganggo paton Mas Hah? aku ki menungsa e Hayo tak takon karo kowe salahku apa ku apa aku arep bondo Hah? kok keprok watu dasmu meneng kok munya kowe matur yen to Raden Gatukaca lara pancen lara tenan-tenan lara nang Jodipati monggo iki mau Traju klebon maling maling apa Dewi Haknyorowati terus didakwa Raden Gatukaca sing nyolong Dewi Aktenowati mergono abdi sing ngandake blegere karo Raden Garukaca. Ngono to? Dasar para nyata. Mula aku kon ngrangket kowe, kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatut kaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanan iki. Kowe tak kandhake bapakne Garuk Kaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Kuwase aku menindakke dawuh kudu mbondo karo kowe ngrincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsae kedunungan rasa bar dibondo tanpa salah tanpa kleru kowe iso ngalahke aku sasat iso njero langit lho wani haraku lho wani haraku sing tau wedeni awakmu siap lho tro lho kowe iki ngopo kowe iki ngopo ya aku mung nantangke kok wani lho rasa wedi oke rasa semelang wis wis kebacut kaya ngene kok wani haraku sing tau wedeni awakmu Leno pangelak tebak dan muni marganing patimu tinjung akhirat nyawamu Ora ngono kuwi, Nduk. Barat sing ben. Piye, piye? Ora oh, ngerti aku iki asline sapa. Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar lho. Urung. Waduh, cilaka iki. Gelar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ayo ora sadiwe dene terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Di bantanganku ora glinding dasku. Dasmu, dasmu. gurane kowe. Pecah sirahmu. Kene margane matimu, Pak. Oh. Oh. Oh. full. iki urung-urung kok wis nggo warit. Ana rada bacoki mbok siji ora ana rampunge. Lho. Weh, lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron sing berdasar apa ora nyata. Sapa kang mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngelangel jenenge ya. Lengeling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendak sikara karo ponakawan arep bondo ponakawan. aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ra baca sinamu mocer kan. Truk. Hmm. Truk. Hmm. Keseran le nuncepke. lele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ayo. Menang lho. Ah. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus hmm. ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara ngono wae. Wis eh, seneng wae ya. Ah. Eh. Ya ya ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Eh. Pucuke iki mesti nyeleku kok. Ha ah, iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo ah, ngature diru. Ya ya ya ya di dijanake sithik. Ha ya ya. Hmm kowe. Nek darah doke engko iki angel ah, ya. Ha iya. Iya iya. Uh kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Oh, oh, dunia ini penuh dengan likaliku mm -hmm. maju terus le amos saya sama amos nih prawara kendra ayo kowe aja mlaru ndra ndra sapa prawara kendra ayo tuh yang ngono mati dening aku awe ora mumpung nggawa warit kok nglesak. Ketonyo terus endas putra. Ayo, ayo. Rang apa? Aku nggawa warit kok nginceng siraku dis dis dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena, ora kena. Pantone dis dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ayo. Ah, nglesak dhewe aku. Mulasa nek perang penuh kudu iso endo kaya aku mau lho tubruk ngewa endo nengen tubro nengen endo ngewa kena nek diantem endo aja meneng wae siap sih sehat to sih Joko Adil hmm. gua meneh hari itu maju meneh sesek meneh ora apa-apa aku jane ngene iki sok mesak wis nabuh lho lah iya lagi omong dicucuk glentang aneh-aneh. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok. Oke wis, ora masalah yo, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. apa ae, Gong? Ana gendruwo ae. Oh. ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola tradutresno setan barang to ora. Ndi to? Ayo, kae lho. Kae buta. Kucu senane, Tru. Ha ah, iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ra wani. Hai Adipati Yaya Griwo. Adipati? Heeh. Ya tedak yo. Oh, nek didedaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi ora usah wedi ora. Rupane medeni tenan, Ndruk. Kudus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutup ora santok nutupi motor, Deloken lho. Lho. Ush. Raine lho, Tru. Uraine medeni kowe rodake. Udus. Ha, mangi lho. Kon ngilu ya gelem lho goblok. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Adya Bratraju Trisna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbota siwineming kowe. Oh, ladara pira? Kuwen ora jam-jaman jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu. Mangger yen rasah mangger yen. Kula tak rembug perkara iki, ora usah rembug-rembugan ora gagrak. Ah, rayu kong. sebutane gedene ra jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Wah, poteng-poteng awakmu. Wah, sirisiran aku. Ha iya. Mulih wae ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur ndara werku ndara apa perlu netra nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur ndara werku ndara kowe ngiyoi lho, Gong, ndak dikir ora ono seksine. Heeh. Ya. Heeh. Nek ndoro werku ndoro takon Petro, apa kabeh sing tak lakoni kuwi tenan? Kuwi muni, kula seksine ndoro, ngono lho, Gong. Heeh. Mapa ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nole ada. Siar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu. Dorowati kadange werduh. Ki mesti engko Bagong Petro. Kowe gawe rame negara Dorowati anggep apa kudrajat ing ponokan gawe keken karo Dorowati. Mene. Lolo ning golo cangkem kowe nyus. Eh, aku namburi wae. Muni ngono tenan po? biasane ngono kuwi. Dadi ndoro iki ya cangkemmu. Tatakonane alon-alon tak duka. Heeh. nun ngapunten sinuwun jumeneng wonten ing mriki aku ndelok lidho perang nggih tata-tata lho Pedro nun melayu kowe nun melayu ngopo? ora kok ki nun ta Dra kono ki aku iki ra krungu ngesu tenan melayu ngopo mengsah mm, prajurit Raju Trisno sinuwun terus perjurit Radu janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku panjen nuwun sewu mulang sarak kula sajeng bali teng Jodipati kok prajurit Radu Tresna metuke kula Petruk Bagong dipuntutane klincung sile disiksa takoni Garung Kaca lara tenan apa ora sing ngene ngono to Ndara Stijo dawuh alih prajuritipun ya Gong aku ora ono Mas kuwi sing jinik ning ngarep mau sapa kok muni ora ana nggih pancen leres ngonten terus kok mlayu ngopo sing maju buta gedhe buta gedhe sapa sapa kok ngomong sapa to kowe sing ngapa to adipati sapa minak jingga adipati ayakriwa. adipati ayakriwa, griwa sinuwun lho nek ngono setijo ning negara antara ati ki nggo perjet pirang-pirang nggih nek perkara kok arep karo setijo aku ora melu nenek kowe dhewe trajurisno melu-melu gawe keken negara Ndrawati. Aku ora trimo. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lunga sewu ya, Tru. Nek dilaloi nenggala, dadi dilaloi kowe. Engge pancen mekaten sinuwun, pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkara ini harus dijoni nek prajurit trajurisno melu aku ora nrimake. Oh, nggih. tang trimanipun ya yo tak ajari ya estu napa iya ah niki wong eh yaya griwa krungu apa goblok kowe iki bagong tak ajari muni ngono kok aku salah apa etra aku salah apa yaya griwa ngoyak kowe nggih ngoyak kula mundur mundur tak papane yaya griwa karepe dhewe Ayo kok, mikir yo. Tata Jutrisno Iya, dasar keporo nyoto Mamak meripatmu ke, hmm? Orang bosok aku Orang roh, aku iso aku weruh kowe sinuwun mandura lah kudune kowe ngaku basa tata krama aku aku ngadangi tuwa yai prabu ndorowati iki nang grondorowati kowe nyak nyak nang kene ketemu karo tata mandura ora basa ora tata krama anggemu kowe ndeleke petruk kowe ngayomi karo bagong pancen tak dodho kuwi pono nek perkara setuju ana perkara karo petruk karo bagong setuju ana mung perkara srijo jementiake warwadyo bolo iki ndorowati ora nggo jasa sampeyan dhewe sing baku aku bakal nyekel petruk karo bagong kuwi nek karo petruk karo bagong iya wis tak cekel arep tak siksa supaya ngaku gatut kaca kuwi lara apa ora tekesi kowe nyiksa karo petruk karo bagong kowe meksa karo para kawan tok kon ngaku yen tekan kaca ora lara ngono ta iki iya dasar punya tok ayo minggat bali bali kowe bali bali menyang ndi trajut isa ratu gustimu jak bali perkara iki arep dirembuk karo yai prabu ndrawati apa dene panjenengan ingsun wonten Mandura. Wong Trajutresna ora jajakan ing negarane wong liya. Hm? Halo Bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petro karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Mandura ora boleh diwenesu. Kowe ora ngerti ento Mandura ora boleh diwenesu ki piye? Aku ora nyawang sopo nek karo aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudun wae bolote ora kowe metangi kemurkane Baladewa, kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh, blak tuntas satemu. Ayo. Wah! iki kare tomat duro buku karo cewek ayo deh prajurit satu nang eh. pasure ora bakal tadi karo negara ngatiku wah teute macan turu beda sing barang ayo ayo rumangsane sapa iki iki bandol bandol apa iki ngopo kowe ngewangi e. <laughs> ngewangi nesune siluhun Prabu Mandura gilane tenan. Hmm. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek sura barambung. mung. Mangga. Ora ngapusi lho. Kurang ngapusi kowe. Botole kok ledak iki kok goleke ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Hmm, karepe dhewe. Oh, ha. Ha. Ha. Eh, jangan lagi niki kula kerep omong kok iso karo perang. Ya ya ya ya ya. Wis ngene wae ya ngene duplak tunggak cangkem kowe brus. Tro. Hmm. Seksani ya, Tro? Karo ngopo? Aku sing suar kaya bola Waduh. Wong kowe ora jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise perjuta Dusna mundur kita kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus. Yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Mergo nang pature anake larang ya Gusti Jabo Monoro Kasuro. Yen to Hatnono Wati bojone Stijo dicolong wong. ora kok jeneng Baladewa karo Yai Prabu Dewawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Yai Prabu Dewawati ngene kumpul yen nyang hak Nerawati. Oh nggih. Mengko yen to hak Nerawati ketemu Yai Prabu Dewawati tak jerekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Yen mawon nggih sinuwun. Yo, sing hati-hati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Yodipati. Iya. Matur Ndoro Werkudara. Iya, pancen ngono. Nek Sinundorowati sekatah penggalian. Iya. Wis bali yo. Nggih. Ya Tri yo. Iya. ora ngono ndak Ndoro Werkudara sak nesu meneh. Ha ah, iya. Mergo Ndoro Werkudara nesu medeni. Heeh, aku ora dhewe. Ha ah, iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun nggih. Iya. Mengkene didangu Ndoro Werkudara men cecok. Bagong kok wis bali ora bareng karo jeliceng kakangku. Mergo Sinundrawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stijo dicolong wong. Oh, nggih nggih nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati. Pareng. Yo. Yo Tri yo. Ya iya. Mundak sak sinun mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih sinuwun. Yo sing ati-ati. Engko ndak ndoro werku doro nakoke. Heeh. Mm -mm. Pun ngoten mawon nggih pareng. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pengestu. Sing ati-ati tak pengestu nih kok selamat ning dalan. Nggih. Dadi nang wis selamat ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing mawon nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti ndoro werku doro niku takon. Nek ora ira iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. pun ngonten mawon nyuwun pamit. Yo sik hati-hati nggih. Ya Tru yo. Lah yo ayo. Kok iki ngomong wae ora. Mulai nganti dolar warga dolar kita akan warna-warna malah jirai sewang sulan malah ngerekosah ya ta Mulai nganti ini bandol potro jaya kini su Bandol potro jaya ini Ini mau lo oh, nonton wancol kena hati ini bandol potro jaya Ini bandol kalung Bandol kalung orang Manut sih nur? Yo sing hati hati. Eh, mudah ini kita mudah ini Ya, Yo pinai metu di. Mana itu di sana? Manut. Metu kono, metu kono. Yo sakarmu, aku manut. Pinai metu di. Sakarmu. Nak kita melayu ada pun di. Podo ay. Ya ampun, kan rumah yang takkan kok. Lah yo. Pun ke? Yo. Betul ayo. Ayo. Yo. Wah, ini nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti. wonten pandangane iki ndara Werkudara ndak? Ya ya ya ya. Ya wis kana wis. Nggih, Pun. Nyun pamit. Ya sing ati-ati nggih, para. Iya. Anu nggih. Sembah kula katur siluwun ndara Wati. Ya ngono tak. Tak aturke. Nggih. Anu kali Raden Sencaki sing. Ya ya tak kandhake. Ati Udawa. Ya. Raden Sombo. Iya ya tak kandhake. Nggih. Anu nggih. Ya. Yo. tekan Jodipati Ndorowerkudara takon, "Bagong, kok bareng jlideng?" "Anu kathah, anu ora wonten masalah teng Gandarwati, garwane Ndoro Kresna dicolong." "Lho, kleru." "Bojone Sida." "Oh iya, Deng." "Bojone bareng." "Yo, yo, yo." "Anu bojone Ndoro Sida dicolong." "Wah, colong sapa?" "Dicolong Ndoro Baladewa." Eh! eh, piye to? Aku ora ngalah sapa-sapa. Walah, nggih nyuwun salah omong bareng. Yo yo. Sane Ndara Baladewa sih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niku masalah. Wah, wow, diandani ora. Ngoten iku pripun? Yo wis apik. Bareng. Yo. Wah, kok judul kene to iki? Ora sane to. Nggih, nyuwun pamit. Yo. ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak ngiling-ngilingi sae ra ora kandel. Wis benaran nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesune tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wong maring dawuh. Mrene Kresna, inggih, kesaken dawuh Prabu. aturmu mau wis tak tampa nggih Bagus. Lho. Lajeng warung paduka Kanjeng Rama menawa dolanan ingkang putra bidal dhateng Pringgodani aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku siak Nyolowati. Aku njaluk sumeneo nang Perjo Traju Trisno. Aku ingkang bakal nalitir lakon iki syukur bagi bisa ketemu karan atma Aknyonowati. Lho. Tumuli kak boyong bali marang Projeng Raju Trisno mengaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lumraing Nata Ndrawati bakal cidra ngubaya dari ngisahaken dawuh. Mulai tulung mengaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Raju Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo narasing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan karo kanca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna. Iya, ngestaken, Jeng. Nah, itu mengatakan kula sampun marem raos ing manah kula lan tansah ngantu antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Hak Nyolowati. Iya, aku mesti prapton Kajudesna. Lho iya, ngestaken, Jeng. Nyun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kuwo kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik stijo, bu ngono ro kasuro. Indrawati kula tilar. Samangke wong menraos Subriya. Manaipun anak kula pun stijo. Yo, lan banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Prabu menapa Kakang Prabu sagah Yayi, yen panjen kuwi kinarya pepadhang kah Nantraju Trisna pun Kakang ora bakal selak mekaten kok Prabu ya pun Kakang mbok dawuh apa Gandeng Petra kan Bagong sampun wangsul ya Kakang Prabu ratri nututi lampahipun menawa kawan lho kuwi gatine mbuktekaken menapa Gatut kanca menika saestu nandhang lara menapa mboten. Oh ngono, inggih. Yen Gatut kanca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapatipun kaliyan calipun anak kula Kunhakne Nawati. Yen Gatut kanca lara, tegesipun menapa dipun aturaken nemban utawi abdi Trajutresna menika namung damel-damel namung badhe bentik-bentikaken Trajutresna kan pringgondani. Ngono Kresna. Inggih, ya. Yeah. yen to pancen kaya mengono pun Kakang jaluk papit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati tilik karo adiku lanang Werkudara. Kakang Prabu sembahku ing kanggo wiring jengkar Paduka. Iya, Yai Prabu Ndrawati. Rawuha ning aku ngaturake basaku katulo. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tambanono. Ndak gegem dadiake jimat. Heh, ah, sinuwun mandura bekti kula nggih, Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa. Ndara, bekti kula nggih, Den. Yo, nolo kare ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Petro Kantong bolong ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong tak lumpuh. Pangestuku tampan ana. Ngene nggih. Sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petruk tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngwigati mboyong nglawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marang Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake lawan adimu Jodipati. Moro kage paring dawuh. Werkudara Bule, kakak kubi pancen keporo nyoto yunto petruk lawan bagong usprapto ning projeng durwati nang wis matur ngesai kaya prabu kresno opo towi gatine petruk sowan lawan bagong dinuto dening kadangku yayi warkudoro pancen bener mengkono muro kaki sawangan anakku gatot birang-birang sasi nandang loro monggo madal saling usodo ora ono sing bisa nambani karo anakku lanak, mula aku turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodiwati Yayi satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi nanging yen to siadi wis nampa kalawan aturing pun Kakang ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing dak kandhake iki mau durung karuan kasunyatane tegese piye mung mergo kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan orane bab sing kepiye perkudara anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut kasatyan Jodipati sayekti nalika semana nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku Indraju Setijo Setija Bomo Narakasura Setija ya kene matur apa karo Kresna kakangku Yai sumrupa Kyai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatriyan Jodipati sebab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Stijo Bomanara Kasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyonawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mangka ngerti ya. Atur Stijo ditampa dening Kyai Prabu Kresna jarine miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisno sing nyidra sarta sing nyolong hak Nyonowati mau blegere tan prabeda kaya anakmu lanang Gatukaca. Mula eh Prabu Kresna ora tumlisokan marang Jodipati, sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki. Apa Gatukaca lara tenan? Apa mung kinarya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgandani, Werkudara? ora tatanan jebul gunmu etok-etok loro nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu wah kowe tumindak sing ora prayoga katut mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip wah aku isin dia anak kowe aku irang duwe anak kowe wah edan kowe Wah, apa-apa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara werku doro ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah. Nganti maklok tak suarane terus ditendhae kaya ngoten iki kok. Pakae piye, Pak? Eh, Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ha, ah, ayo, ayo. panjenenganipun ingkang putra kadah wadono kula mboten nate tumindak kados mekaten Rama Kyai estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula Rama Kyai mugi paduka enget kula ngedeng mboten sekeca salianipun ingkang putra ing pringgondani teko paduka dahar dhateng aturipun ngendharipun Kanjeng Prabu Manduro sedaya mboten katalidi ingkang langkung permati Rama Kyai kula nyuwun pangapunten rasah cerewet Sampai niku pripun to? Pengajaran Pandhara Brada niku durung karuan bener ming nanjeke. Kok ngrung-ngrung anake kok di cis. Niki nek nganti apa sapa sing asik elaka. Mang takoni riyen putrane niku Gatot Kaca kok kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndara Gatot matur mboten Rama jempon. Terus sampeyan teliti teng Dorowati ana lelakon kaya ngene ora anake kok dicacati korban. Ya wis arepmu. kancane yo ngayal. Ki eh, maksude piye ngono? Hm? Apik po ngono kuwi? Iki anakmu. Eh. Iki anakmu. Anak nomor loro. Aku blas-blus blas-blus. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Hah? Neng nganti cilik loro gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung, ditampa neng aja terus gatut kaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Konjur apa-apa langsung buat-buat-buat sak penak dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ora trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatut Kaca. thank you Piye, Gong? Hm? Piye? Nanti kok acara-acara mari-mari. Edan mau ya cah kae. Anjur omongane dileming sak karepe dhewe. Betul. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun jur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kiai. Menawi ngantos kula tumidha ingkang sae. Rama Kiai. kapejauna kula nderek kula mboten badhe tumindak kados mengaten wah patene tenan swamya ngambrengeng kadhe karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodhong sang Wisnu Gandratmaja ing ora rante ana ing wit gendayaan Gatot taunana windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung aku nggon mutu minta elek karo kadangmu Trajut Tresno Nadyan kanthi pawadan opo apa ana sing dadi bukti yen Toro kowe nyolong karo Hanyanawati. Wah, nganti garing mudar ning kono ya wis ben ilang-ilangan ndok siji. agungku kaya ngene pono kawan. Mbok cucule. Rantene gedhe banget, Gong. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok kudune tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tra? Aku ora ngerti ya, kuwi sing gedhene semono jan. Endara karo kanca ki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendhal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Dirantene. Heeh, gemboke gedhe tenan ya, Tra. Heeh. omong wae ora antil mudhar ora pripun ndara eh truk yen pancen aku ora luput mestine aku ora bakal trimo kahananku kaya ngene nggih nek terus nek mboten trimo sampean ajeng napa sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama nek cara kula budidaya den manekung pripun carane supaya sampean iso mbuktekne sampean iku mboten luput ndara titis to, Ndara. Wah, la blegere padha karo sampeyan. Rasa dadaku kan bebangal. Cetha kowe ingkang Hidro, Kakang Mbok Adnyawati. Ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu. Hayo, gage aku sirnakno legane atiku. dening Sang Gatotkaca nenging sang membo warna pinancak pundake denuntir gulune tugel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa Den, hoyun, mangap, unten. sing langit kelap lambaton lerkin sanging risang mawe gandrung Pedro nun ical wujute gatuk kaca sing modho karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampeyan gusti tak takonane Pedro nggih wah babine sapa itu babi-babi dengkulmu ra utoko utuk senengane omongane sarwa ting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Eh, buta traju Tresna. Wis sore mau. <laughs> Wis sore mau buta iki main traju Tresna tho apa piye? Uh, ora ngerti. Aku oh, orang-orang nonton wayang. Orang-orang nonton wayang jenggurmu. Takoni lho. Kowe nyidro Kakang Mbok Nulawati. rombok balik ya untir ndasmu aduh monggo raden kula aturi nampi Gusti Ayu Aknonowati Bagang Bu sewu kalapatanipun ing rayi tadah wadono Nyai Prabu Pringgundani ora dadi apa aku ngaturake panuwun abdine mbene mbok mbok luari saka panandang cidra dening wujudaning kenggawa kelawan aku iki nun gagang Mbok Hang Nurwati diderekke ngadep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon, kula mawon. Hus hus hus hus. jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petruk sok melepek Kula mawon. Ya sak karepmu Bagong ya kena. Mengga, mengga. Kakang Mbok, Kakang Mbok dumpul mlocot. Kowe kok ngawiso Kakang Mbok ki anyu, ndara Hanyalawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep sinuwun Prabu Baladewa supados samake dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang Mbok dumpul mlocot. moro kaki sak durunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih pulon jani. Raden patih pulon jani. Kok kaya patih ngalengka iyo Petruk iyo niku sampean ngerti no oh, sampean durung lahir kok iyo ning aku wis ngerti nggih lha wigatine napa kok nyidro ndoro hatnyonowati iya amargi ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Hak Mila tumuntun kula dipun dawuh sepados nyidro Nuwun sewu Raden dene kula mimba panjenengan boten ateges kula menika badhe angedhu Raden Gatutkaca lan Prabu Setijo babar pisan boten nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Trisna mila kula salin wujud kados satriya boten wujud yaksa kados mekaten bolojani wonten dawuh terno aku ning arepe ratu Gusti Mutak sawange kaya ngapa sih jeneng Prabu Herumukti oh nggih ngestaken dawuh ke lho kira hak nyawati yo kasinggian wa prabu lho ingkang putra pun hak nyawati weh lah ta lah so kowe dicolong karo garu kaca sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang mimbo yayi prabu ing pringgondani wah lah wah upama ora nganggo pitung mawur kudu wis mati ora anake dhewe nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Agnanawati. Lho. Sing sing slamet Kang Nawati sapa? Lho kula lho. apa kowe? weh do omonge kok anggape terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe wae gatut kaca, gatut kaca genah dirante kok nganggo nalar. Nek ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra ndek bojo kaya ngene. Ya ya wis nek kembali aku ngatur ke panuwun. Eh padha-padha apa ngomong cukup manuwun ra. Lho lak karmo kula wingi nyametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kena apa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngene tak balekke ngekai amplop 600 kok. Ratu kok mung matur nuwun. Ya wis nyo tampan ora bakal wegah butuh diwo kelangan rakyat. Yo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Uh, anggere muni getak kok njur. Lumayan. Eh terus kok ngendi? Dereke ndoro karo kaca. Lho, jare karo kaca dirante. Weh, sampean ra ngerti critane kok. Bendoro Garukaca niku diranti bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangko dijebol sak rantine til kuwite dienggo nguncali karo Gatotkaca lho Gatotkaca ngloro anten loro sing asli karo sing nyolong Bendoro Hanyawati terus dicandak kare Bendoro Garukaca cek wujud buta lho wujud buta wujud buta terus kare Bendoro Gatot endi Kakang Mbok Antirawati, ora meneh Kakang Mbok, pecah silamu. Monggo Raden, metu saka Kancing Gelung, Terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong, Bagong, Bagong celuk. Enten apa to? Celuan. Gong, eh. Wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mama apa, Tak bayari wis rasa kuwatir. kowe iki mbayari oh kowe ditimbali ndoro Baladewa engko gampang sing penting mangan sik sate wong bodoh sate ya iya sate kere wah ameng tambah kandel cangkeme apa-apa jeroan apa? oh jeroan gelem gelem ning marai sehat lho ora apa-apa ya lho kok cawet jare jeroan antil mudar ora petro gawes ayo kong wah wis kasus iki truk bagong masuwi wonten dawuh 300 bali mengkari loro sewidak ya KONG kok ngopo nggo jajan ngelih tenane wis kene loro sewidak uh, wis rasidong gleleng ngapa iku ngapusi iki apa <laughs> konangan wis kere meneh arep sugih dela iki ora iso betro nun hak ngrawati tak gawane mamplo jeng ngrawati men diaturke nang negara Traju Tresna men diterke dening Prabu Ndrawati nggih monggo mawon ayo hak monggo wa Prabu kula dhek apa ora? Nggonmu ndatus menyidra marang Dewi Agnyonawati. Memanik ing atiku jejantung ing atiku. Monggo nyatane Agnyonawati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura. Nggonmu ndatus kaya nyidra marang putri ing Tasik Madu isa kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. ingkang sekawit saged kasembadan parandining mangke wonten satri ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satya sapa? Naminipun Raden Gatutkaca. Sak mangke paduka dipun tantang perang tanding dening Raden Gatutkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Duma ngawur-awur wurakan Tengarane ngajurit gong makuru gongso Ratu bagus nanging pambegamu ora urus Kowe wani bakal gawe rusak magrayu Bubrah bebrayaning kakangku Stijo Bumonoro Kasuro Raden ora sakekan gunung tanpa guna Yang kowe ingkang mepalake karepaning Prabu Heru Mukti ing kene ditentokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu klakon penjang kamu mati dening aku parat kowe ate durung mulek balunge nantang karo gotot kocok ora umur dawa ngletak dadi batang kali dudu perkara ning pringgondan. Naing ngolopo yen to aku ngisas angkara murka. Wo, Wandarawati. Sedaya sampun ketinggal wadang, sampun ngantos awon bocah patripun ing putra ing pringgondani wo. Prabu ya kados pundi kok Prabu critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung yai mergo hak nyrawati cinidra nalindra saka inggisi ing samudra aran Prabu Heru Mukti utusan patihe Pulonjani mengaten kok Prabu ya sing iso ngrebut Agnarawati malah anakmu yang pringgondari Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stijo. Waduh, we ladal. Stijo wonten timbal. Aknyawati wis bali. Iye, matur sembah nuwun. Nang sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adhimu pringgondani. Waduh. Ngomong katen kanjurmu iya. Waduh, nah ingatan kulo kalepatan kan kadang kulo yang peringgondani. Wis, urasan dadak bingung. Bojomu kan kantingan bali marang Trajo Trisno. Kulo wangsul piambak kemawon sinar. badhe ngetingal ngetingalaken labetanipun inggih putring pringgondani namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun inggih putra waya sepiro sepira gedhening kluputaning wakmu Ndarawati aku nyuwun mangapura ya Gir mboten dados menapa stijo wonten timbalan nyuwun mangapura karo kadang wing pringgondani Yai Prabu Yai Prabu pringgondani pun Kakang Indrajutrisna nyuwun pangaksama dene sekawit aku ndak po lawan sira yayi tumindha ora prayoga lawan Mbak Yumu ya kuwi yayi hak nyelowati mboten dados menapa Kakang Mas sakmenika sedaya sampun ketingal padhang sedaya sampul ketingal tentrem mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Tejo ya pun Kakang Yayi Katutaja